Opera Latvijā autors Gins Zelmenis. Operas izveidošanās un attīstība - nozīmīgākie darbi, autori, izpildītāji. Latvijā operas pirmsākumi saistāmi ar 17. gadsimta beigām, kad Jālgavā, kurzemes hercoga Friedriha II Kazimira galmā, darbojās itāliešu operas trupa. Dažādas, pārsvarā ārzemju mūziķu operas trupas darbojās kurzemes hercoga galmā arī turpmākajos gadu desmitos. Rīgā 18. gadsimta 70. gados tika izrādītas vācu komponista Johana Ādama Hillera un Johana Friedricha Reiharta dziesmu spēles, kā arī itāļu komponista Giovanni Batista Berkulēzija opera Kalpone kundze un citas itāļu operas. Rīgas pilsētas teātris. Kad Rīgā 1782. gadā nodibināja Rīgas pilsētas teātri, vēlāk Rīgas pilsētas vācu teātri, tajā jau no pirmās sezonas iestudēja un izrādīja arī operas. Teātra darbības pirmajos divos gadu desmitos izrādīja ap 30 franču, vācu, čehu un itāliešu operu. To vidū franču komponistu Andrē Ernesta Modesta Gretrīze Mīra un Azors, Pjēra Aleksandra Monsigņī Dezertieris un austriešu komponista Wolfganga Amadēja Mocarta Būļu flauta. Teātra mūzikas direktori un opera izpildītāji parasti bija dažādi Eiropas valstu mūziķi, daļa no kuriem Latvijā darbojās īsu laiku, tādēļ operas trupas sastāvs bieži mainījās. No 1837. līdz 39. gadam Rīgas pilsētas teātra mūzikas direktors bija vācu komponists Rihards Wagners, kurš šajā laikā iestudēja piecas operas - itāļu komponista Vincenzo Bellīni operas Kapoletti un Monteki un Norma, franču komponista Adolfa Šarla Adāna Lanžīmo pasniegs un citas, un Wagners atjaunoja vairākus iepriekšējo gadu operu iestudējumus kopumā 20, kā arī sakomponēja daļu no savas operas Riencija. Vēlākajos gados Rīgas pilsētas vārds teātris iestudēja gandrīz visas Rahāda Vāgnera operas, izņemot operu Pārsifāls. Tostarp 1902. gadā visu tetraloģiju Nībelunga gredzens. 19. gadsimta pirmajā pusē un gadsimta vidū Rīgā populārs bija arī Mocarta, Vincenzo Bellīnī, arī itāļu komponista Gaetāna Donizetī un citu komponistu operas. Vācu teātris. Līdz 19. gadsimta vidum opera iestudējumu vērienu un kvalitāti būtiski ierobežoja atbilstošu telpu trūkums. Trīs gadus no 1860. līdz 63. gadam Rīgā uzbūvēja jaunu teātrēku - Rīgas pilsētas pirmo teātri, kurā turpmāk darbojās Vācu teātris ar operas trupu. Turpmākajos gados līdz Pirmajam pasaules karam teātra repertuārā bija vācu komponistu Giacomo Meierbēra un Riharda Vāgnera, itāļu komponistu Giacomo Pacini, Giaquino Rasīni un Giuseppes Verdi, kā arī citu komponistu operas. Par diriģentiem un mūzikas direktoriem darbojās vācu komponisti Hugo Zeidels un Otto Loze, vācu diriģents un komponists Bruno Walters un citi. Rīgas Latviešu teātris. Latviešu operas pirmsākums saistām ar Rīgas Latviešu teātri, kurā 19. gadsimta 70. un 80. gados izrādīja Ādolfa Alunāna dziesmu lugas, piemēram, Mucenieks un Muceniece, Piltenieks Rīgā ar Jurijānu Andreju un citu komponistu mūziku. Repertuārā arī vairākas par dziesmu lugām pārstrādātas operas vai operetes, krievu komponista Mihaila Glinkas, Ivans Usāņins, franču komponista Robēra Planketa Korneviļa zvani un citas. 1897. gadā Rīgas Latviešu teātrī tika iestudēta pirmā pilna mēroga opera vācu komponista Friedricha von Flotova Marta. 19. gadsimta beigās notika arī pirmie latviešu komponistu mēģinājumi atcerēt operu, piemēram, Jāka Bozola dziesmu spēles Poks stundā 1893, arī Ādama Ores opera Gunda 1899, taču tā bija rakstīta vācu valodā un Latvijā netika uzvesta. No 1903. gada vairākas operas un operetes iestudēja arī gadu iepriekš dibinātais jaunais Rīgas latviešu teātris. To vidū vācu komponista Konradīna Kreicera opera Naktsvājas Granādā, franču komponista Šarla Guno Fausts, Giuseppes Verdī Trubadors, austriešu komponista Johana Strausa operetes Sikspārnis un citas. Šo izrāžu kvalitāti ietekmēja gan pastāvīgās operas trupas, gan arī vokāli izglītoto solistu trūkums. Arī šo teātru orķestri nevienmēr atbilda operas orķestra prasībām. 20. gadsimta sākumā sevi pieteica latviešu dziedātāji, kuru vokālās spējas atbilda operas līmenim - Malvīna Vignera Grīnberga, Rudolfs Bēziņš, Pauls Saks un citi. Pirmā pastāvīgā latviešu operas trupa Pirmo pastāvīgo latviešu operas trupu izveidoja Pāvils Jurjāns 1912. gadā, pirmo iestudējot krievu komponista Pētera Čekovska operu Jevgeņijas Oņēgins. Šī trupa vēlāk ieguva nosaukumu Latviešu opera, un tā pastāvēja līdz 1915. gadam, kad Pirmā pasaules kara dēļ bija spiesta savu darbību pārtraukt, un daļa tās mākslinieku devās bēgļu gaitās. Latviešu operā par diriģentu darbojās pats Pāvils Jurjāns, vēlāk arī Jānis Mediņš, trupā dziedātāji Ada Benefelde, Olga Pļaunieca, Pauls Saks, Oskar Žubītis un citi. Latviešu operas režisors bija Jēkabs Duburs un dekorators Pēteris Kundziņš. Savas pastāvēšanas laikā latviešu opera iestudēja un uzveda 12 operas, to vidū Žorža Bizēja Karmenu, Pētra Čakovska Pīķa dāmu, Giuseppe Sverdī Traviatu. Lai arī Latviešu opera, kas īslaicīgi atjaunoja darbību 1918. gadā Rīgā pastāvēja samērā īsu laiku, tā faktiski lika pamatus latviešu opera mākslas tālākai attīstībai, un daudzi tās mākslinieki vēlāk darbojās Latvijas Nacionālajā operā. Latvijas opera 1918. gada vasarā mecenāts Andrēs Friedenbergs Petrogradā sapulcināja daļu no bēgļu gaitās izklīdušajiem latviešu operas māksliniekiem. Augustā viņi no padomju Krievijas atgriezās Vācijas okupētajā Rīgā un Jāzepa Vītola vadībā nodibināja jaunu latviešu operas trupu Latviju operu. Tās pirmais koncerts notika 1918. gada 15. septembrī, bet 15. oktobrī Rīgas pilsētas otrajā teātrī, mūsdienās Latvijas Nacionālajā teātrī, notika pirmās operas izrāde Riharda Vācijas. Vāgnera klīstošais holandietis. Sākumā Latvijas opera atjaunoja to izrāžu iestudējumus, kas bija jau Pāvila Jurijāna dibinātajā latviešu operas repertuārā. 1918. gada 18. novembrī Latvijas republikas proklamēšanas aktā piedalījās arī Latvijas operas koris Pauli Jozus vadībā. Vēlāk Latvijas opera tās mākslinieckā dzinējspēka diriģents Teodora Rētera vadībā pēc Latvijas neatkarības kara politisko režīmu nosaukumu maiņām gan arī nemainītā veidā kļuva par vēlākās Latvijas Nacionālās operas kodolu. 1919. gadā padomu Latvijas valdība piešķīra Latvijas operai Rīgas pilsētas pirmā teātra ēku, kur turpināja darbību no 23. janvāra. Operas trupa tika nacionalizēta 9. februārī un 19. gada 15. februārī pārdēvēta par padomju Latvijas operu. Latvijas Nacionālā opera Pēc padomju varas krišanas 1919. gada 22. maijā tika atjaunots nosaukums Latvijas opera, bet septembrī tika nodibināta Latvijas Nacionālā opera. 1919. gada 2. decembrī ar atjaunot Rahāda Vāgnera operas Tanheizers izrādi notika Latvijas Nacionālās operas atklāšana. Turpmākajos gadu desmitos Latvijas Nacionālā opera kļuva par Latvijas operamākslas centru. Līdz 1940. gadam iestudēja desmitiem operu, ik gadu sniedz vairākus simtus izrāžu, un tās repertuāru veidoja liela daļa no pasaules operamākslas klasikas - Mocerta, Rosīnī, Pačīnī, Vāgnera, Verdī, arī Nikolai Rimska-Korsakova un citu komponistu operas. 30. gadu sākumā saimnieciskās krīzes laikā Latvijas Nacionālā opera nereti iestudēja operetes, piemēram, Ungāru un Vācu komponista Paula Abrahama operete Havajas puķe, austriešu komponista Ralfa Benetska skatuves darbu Imvaisen Rösli, kas tolaik tika tulkota kā pie balto āzi, Ungāru komponista Imres jeb Emerika Kalmāna Čārdaša karaliene un citas. Dažu operēšu mākslinieckais līmenis gan tika kritizēts, taču tās raisīja lielāku publikas interesi, deva būtiskus ieņēmumus, kas ļāva operai pārciest ekonomisko krīzi. Latvijas Nacionālās operas ilgadējs diriģents no 1919. līdz 44. gadam bija Teodors Reiters, no 21. līdz 28. gadam līdzdarbojās arī Jānis Mediņš. Operā regulāri uzstājās arī viesdiriģenti. Sevišķi ievērību un panākumus guva Krievu izcelsmes amerikāņu diriģents Emīls Kūpers, kas Rīgā darbojās no 1925. līdz 28. gadam, arī vācu diriģents un komponists Leo Blehs no 1937. līdz 41. gadam. 20. gadsimta 20. un 30. gadu mijā pazīstamākie operas dziedātāji bija Ada Benefelde, Milda Brehmana Štengele, Herta Lūse, Adolfs Kaktiņš, Jānis Niedra, Artūrs Prietnieks Kavara, Maris Svētra un citi, kas uzstājās arī viesizrādēs ārzemēs. Šajā laikā Latvijā viesojās arī daudzi starptautiski pazīstami ārzemju operdziedātāji. Krievu operdziedātāja Marija Maksakova, lietuviešu operdziedātājs Kiprs Petrausks, krievu operdziedātājs Fjodoša Ļāpins. Latvijas Nacionālās operas režisori bijuši Ēriks Lauberts, Piotrs Meļņikovs, Jānis Zariņš un citi, bet par dekoratoriem, scenogrāfiem darbojušies ievērojami latviešu mākslinieki Jānis Kugaludovs, Liberts Niklaus Strunke, Pēters Rožlapa un citi. Latviešu komponistu operas 20. gadsimta 20. un 30. gados. Nozīmīgs ieguldījums latviešu opermāklas attīstībā 20. gadsimta 20. un 30. gados bija latviešu komponistu operas. Pirmā no tām bija Alfrēda Kalniņa Baņuta, kuras pirmizrāde Latvijas Nacionālajā operā notika 1920. gada 29. maijā. To diriģēja pats Alfrēds Kalniņš. Turpmākajos gados Alfrēds Kalniņš atcerēja operu Salinieki, pirmizrāde 1926. gada 10. februārī, vēlāk tā tika pārstrādāta un ar nosaukumu Dzimtenes atmoda pirmoreiz izrādīta 1933. gada 9. septembrī. Jānis Mediņš uzrakstīja operu pēc Rāņa drāmas Uguns un Nakts, kuru viņš bija sācis komponēt jau pirms Pirmā pasaules kara. Sākotnēji Uguns un Nakts bija iecerēta divās daļās. Pirmās daļas pirmizrāde 1921. gada 26. maijā, otrās daļas pirmizrāde 1921. gada 8. decembrī. Taču vēlāk Jānis Mediņš operu saīsināja un apvienotā varianta pirmizrāde notika 1924. gada 2. februārī. Turpmākajos gados Jānis Mediņš atcerēja arī operu Dievi un cilvēki, pirmizrādi 1922. gada 23. maijā, kā arī operas bērniem Sprīdītis 1927. gads 22. janvāris un Luteklīte 1939. gads 21. decembris. Citu latviešu operu vidū ir Jāzepa Mediņa Vaidelote, pirms rāda 1927. gada 18. novembris, un trīs Jāņa Kalniņa operas - Lolitas Brīnupatnes 1934. gads 6. decembris, Hamlets 1936. gads 17. februāris un Ugunī 1937. gada 20. marts. Vēl arī Mārtiņa Jansona 1939. gadā uzvestā opera Tobāko. Liepājas opera. 1922. gadā tika izveidota un darbu sāka Liepājas opera, kas darbojās līdz 1950. gadam, un tās organizēšanā sevišķi nopelni bija mecenātam Ernestam Ekšteinam. Tās atklāšana notika 1922. gadā, 22. septembrī, ar Šarla Guno operas Fausts izrādi. Turpmākajos gados Liepājas opera iestudēja desmitiem operu no pasaules opera mākslas klasikas - Žorža Bizē Karmenu, Antona Rubinšteina Dēmonu, Džozepes Verdī Traviatu un citas. Liepais operas pirmais diriģents un viens no operas dibinātājiem bija Arvīts Pārups. Vēlāk Liepais operas diriģenti bija Bernards Čunčis, Oto Karls un citi. Operā darbojās dziedātāji Teodors Brilts, Helēna Cinka Berzinska, Artūrs Priednieks Kavara, Natālija Ulanda Šulca, Maris Vētra un citi, kas vēlāk uzstājās un guva panākums Latvijas Nacionālajā operā. Daži arī ārzemēs. 1934. gadā Liepājas opera pievienoja Liepājas teātrim, un no 1934. līdz 40. gadam tā darbojās Liepājas pilsētas drāmas un operas ietvaros. 20. un 30. gados Latvijā darbojās arī dažas ceļojošas operas trupas - ceļojošā opera, komiskā opera. To sastāvā bija profesionāli vai daļēji profesionāli mūzeķi. Otrā pasaules kara laikā okupācijas varā mainoties, Latvijas Nacionālo operu un Liepājas operu vairāk kārt reorganizēja un mainīja nosaukumus. 1940. gadā, kad Latvija okupēja Padomu Socialistisko Republiku Savienība, Latvijas Nacionālo operu pārdēvēja par Latvijas Padomu Socialistiskās Republikas valsts operas un baleta teātri. Liepājas operu reorganizēja par LPSR valsts operas un baleta teātra Liepājas nodaļu, bet 1941. gada martā atkal apvienoja ar Liepājas teātri. Abās operās tika veicināta krievu komponistu operu uzvešana, un operu teātros nereti notika dažādi sarkanās armijas ansambļu koncerti. 1941. gada otrajā pusē, pēc tam, kad Latviju okupēja Vācija, LPSR valsts operas un baleta teātri pārdēvēja par Rīgas operu. Līdz 1945. gadam īpaši tika atbalstīta vācu, austriešu un itāļu komponistu sevišķi Riharda Vāgnera opera izrādīšana, bet Rīgas un Liepājas opera izrādes bija pieejamas galvenokārt armijas personālam latviešu operas mākslinieki emigrācijā. 1944. un 45. gadā, bēgot no sarkanās armijas, Latviju atstāja daudzi ievērojami latviešu operas mākslinieki - Adolfs Kaktiņš, Amanda Liberta Rebāne, Herta Lūsa, Teodors Reiters, Maris Vētra un citi. Sevišķi ievērību Vācijā un citās valstīs pēc kara ieguva latviešu operas dziedātāja Paula Brīvkalni. 40. gada otrajā pusē divas latviešu operas trupas darbojās Vācijas rietumdaļā, Oldenburgā un Virtsburgā. Vēlākajos gados latviešu piedalījās operas trupu veidošanās citās valstīs, piemēram, arī Svētra Jaunskotijas operas biedrības dibināšanā un vadīšanā Halifaksā, Kanādā pēc otrreizējās padomu okupācijas. 1944. gada rudenī Rīgas operu atkal pārdēvēja par LPSR valsts operas un baleta teātri. Pēckara laikā līdz 1949. gadam operas mākslinieko vadību uzņēmās diriģents Leonīds Vīgners. Vēlāk ilgus gadus teātra diriģenti bija Rihards Glāzubs, Edgars Tons un citi. 40. un 50. gados ievērību ieguva daudzi jaunie dziedātāji - Elfrīda Pakule, Aleksandrs Daškaus, Pēters Grāvelis, Anna Ludiņa, Artūrs Frīnbergs, Laima Andersona Silāre un citi. Teātra repertuārā šajā laikā pārsvarā bija krievu komponistu operas - Aleksandra Borodina Kņas Igors, Nikolai Rimska Kostakova pasaka par cara Saltanu, cara Līgava, kā arī tā saucamās padomi komponistu operas - Dimitrija Kabaļevska Taras dzimta, Bano Muradeli Lielā draudzība un citas operas sacerētas jau PSRS pastāvēšanas laikā un kuru libretos dominēja komunistiskās propagandas tēmas - revolūcija, šķiru cīņa, karš, kolhozi un tam līdzīgi. PSRS okupācijas laikā LPSR valsts operas un paleta teātra repertuārā parādījās arī dažas jauno latviešu komponistu operas, piemēram, Nila Grīnfelda Rūta, sacerēta un pirmoreiz iestudēta Krievijā jau kara laikā, pirmizrāda LPSR valsts operas un baleta teātrī 1945. gada 26. maijā, Anatola Liepiņa Saules lēkts 1950. gadā 22. jūlijā, Marģera Zariņa uz jauno krastu 1954. gads 9. marts. Arī to libreti bija ieturēta komunistiskās propagandas garā, pārveidota tika pat Alfrēda Kalniņa opera Baņuta, kas no traģēdijas tika pārstrādāta par izrādi ar laimīgu finālu. Turpmākajos gados LPSR valsts operas un baleta teātrī no 1956. gada februāri Latvijas PSR valsts akadēmiskais operas baleta teātris iestudēja un izrādīja gan dažas 20. un 30. gadu latviešu komponistu operas, gan arī no jaunas atcerētas operas - Marģera Zariņa zaļās dzirnavas, 1958. gads 28. jūnijas, Nabagu opera 1965. gads 5. decembris un Svētā Maurīcija brīnumdarbi 1974. gads 28. decembris. Arī Felicitas Tomsonas pūta vējiņi 1960. gads 2. jūnijas, Arvīda Žilīnska zelta zirgs 1965. gads 7. februāris un pūta vējiņi 1977. gads 26. marts. Oļģerta Grāvīša Audriņa 1965. gads 16. jūnijas un Sniegputeņos 1967. gads 7. novembris. Adolfas Kultes princese Gundeka pirmsrāt piedzīvoja 1971. gada 30. decembrī, bet Paula Dambija Spārni 1976. gada 22. maijā. Imants Kalniņa spēlē dancoja 1977. gada 30. decembris un Ifigēnija Aulidā 1982. gada 30. decembris. Imants Kalniņš komponējas mūziku arī pirmajai latviešu rokoperai Ejūs Tur, kas bija viena no pirmajām rokoperām PSRS. 1959. 61. gadā no Latvijas valsts konservatorijas studentiem izveidotā operas trupa ar diriģentu Staņislavu Broku izlaicīgi darbojās arī Daugopils teātrī. No 1960. līdz 80. gadam Latvijas Pētera valsts akadēmiskā operas un baleta teātra repertuārā joprojām bija daudz krievu komponistu operu. Modesta Musorska, Boris Godunovs, Sergeja Prokofjeva, Karš un Miers, Dmitrija Šostakoviča, Katarīna Izmailova. Taču aizvien biežāk tika iestudēta pasaules opera mākslas klasiķu darbi - Donicetī, Lučīdi Lamermūra, Mocarta Figaro Kāzas, Vertī Dons Karlos, kā arī citas. Tika iestudētas arī vairākas modernu ārzemju komponistu operas, angļu komponista Benjamina Brita meitene Pīters Graims un spēlēsim operu mazais kursteņas lauķis, arī amerikāņa Džordža Gešvina, Porgijas un Bessa. Diriģenti šajā laikā bija Rihards Glāzups, Aleksandrs Viļumanis un citi, režisori Kārlis Liepa, Jānis Zariņš un citi. Šā laika ievērojamākie Latvijas operas dziedātāji bija Žermēna Heina Vāgnere, Regīna Frinberga Māliņa, Solveiga Raja, Jānis Zābers, Kārlis Zariņš, Pēteris Grābelis un citi. 80. un 90. gadu mijā LPS ar Valsts akadēmisko operas un baleta teātri pārdēvēja par Latvijas Nacionālo operu. Teātra ēkai bija nepieciešams kapitālais remonts, kas notika no 1990. līdz 95. gadam. Šajā laikā opera darbojās Rīgas operetes teātrī, Dēls teātrī un kongresa namā. Ierobežoto telpu dēļ tika iestudēts pārsvarā kamerstila operas, Rimska Korsakova Mocerts un Saljerī, itāļu un amerikāņu komponists Giancarlo Menotti Mēdijas, un telefons. Pēc remonta Latvijas Nacionālās operas ēku atklāja 1995. gada 29. septembrī. Kopš tā laika regulāri tiek iestudētas pasaules opera mākslas klasiskās operas - Verdīna Buko, Aida, Mocarta Donžons, Riharda Štrausa, Salome un citas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iestudēts vairāks latviešu komponistu operas - Romolda Kalsona pazudušais dēls, 1996. gads 2. oktobris, Zigmāra Liepiņa Parīzes Dilmāts katedrāle, 1997. gads 9. aprīlis, no Rozes un Asinīm, 2000. gads 16. marts. Vēlāk opera pārstrādāta un uzvesta ar nosaukumu Turaidas Roze, un tās pirmizrāde 2017. gada 28. septembrī. Jāņa Lūsēna Putnu opera 2000. gads 22. decembris un Leļu opera 2008. gads 18. janvāris. Ilonas Breģis dzīvais ūdens koncertu uzvedums Lielajā ģildē 1996. gada 9. septembrī, bet pirmizrāda operā 2005. gada 7. aprīlī. Ērika Ešenvalda opera Augļu koks ir Jāzeps 2007. gads 6. jūnijas un Iemūrētie 2016. gads 19. maijs. Bruno Skultes, Vilkaču mantiniece, 2011. gads 3. jūnijas, Andra Dzenīša Dauka, 2012. gads 7. septembris. Kristapa Petersona un Mihēls un Mihēls spēlē šahu 2014. gads 12. marts, Artūra Maskata Valentīna 2014. gads 5. decembris. Diriģenti kopš 1995. gada - lietuviešu diriģents Ginters Rinkevičs, latviešu diriģenti Andris Nelsons, Normons Vaicis, Mārtiņš Ozoliņš un citi. Darbojas režisori Guntis Gailītis, Viesturs Kairišs, Māri Čimele un citi. Dziedātāji - Sonora Vaica, Inga Šļubovska Kanceviča, Samsons Izjūmos, Krišāns Norvelis, Mihails Čuļpājevs un citi. Mūsdienās daudzi izcila latviešu operu mākslinieki Aleksandrs Antoņenko, Elīna Garanča, Inga Kalna, Māja Kovaļevska, Kristīna Opolēs, Marina Rebeka, Egils Siliņš un citi ieguvuši starptautisku atzinību un regulāri uzstājas pasaules ievērojamākos operteātros Milānas, Laskalā, Londonas Covent Garden un Ņujorkas metropols operteātrī. Festivāls opera mūzikas svētki kopš 1993. gada Siguldā, ar izņēmumu 2007.8. gadā Jūrmalā, ik gadus vasarā notiek festivāls opera mūzikas svētki. Festivāla idejas autors un galvenais organizators ir Dainis Kalns, kuros piedalās gan Latvijas, gan ārzemju mūziķi. Pakāpeniski Sigulda opera mūzikas svētki ieguvuši starptautisku atzinību un tajos regulāri uzstājas arī pasaulē atzīti mākslinieki. Norvēģu dziedātājs Isela Hirhebē, Krievu opera dziedātāja Ānaņa Trepko, Vācu izcelsmes austrālijas austrāliešu opera dziedātājs Džons Vegners un citi. Siguldas opera mūzikas svētku ietvaros notiek vairāki koncerti, bet kopš 1995. gada arī operu iestudējumi - Guno Fausts, Mocarta Figaro kāzas, Donicetī mīlas dzēriens un citi. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunā Latvijas Rādio 3 galvenā satura redaktore Inga Saksone.